neobavujte. Čím priateľmi ľuďom, tak tam ide. Rozumiem, že si strážite súkromie, ale stala som mi veľmi zvláštna vec. Kráčal som okolo, takto, a všimol som si, že Meryl je veľmi schopná. Robil som, že pre vás pracuje, len aby ste vedeli. Ja nie som ten typ človeka, čo vybehne na ulicu a vykričí do sveta, kto by ma tam odkiaľ práve vydal. Majú neexistuje. Rozumiem. Ale práve teraz zrejme áno. Poďte sa na firmy? Tú fotku. Áno. Áno, pane. Odkiaľ máte? To je veľmi komický príbeh. vážne nevidel. To si nemyslí Vajmo. Viem, že áno. Toto je Valentín. Nech vypadne. Eli, počuli ste ma? Čo? to raketa je to. <laughs> Vy ju staviate s Skutočnú raketu? Áno, staviame raketu. S tým A nepostavili ste už jednu. Bol som tedy chlapec, ale pamätám si to jasné, že si to pamätám, každý si to pamätá. Postavili ste raketu. Ale oni vám ju nedovolili odštartovať však, lacnejšie. A stále sa o rakety zaujímate? Áno. A prečo? Pretože nepatrím do tohto sveta. Do akého sveta? Nepatríte do tohto sveta? Nie, kurva, že to raz tak! to dievča teraz tu, Tomi. Prosím vás, ja som vás žiadal, aby ste ma takto neoslovili prosím. Obidvaja, vypadnite z môjho bytu, chodte prosím vás preč. Ale ja,